İnnel hamdelillah. Həqiqətən də Allaha həmd olsun. Nəhməduhu. Biz ona həmd edirik və nəstəinuhu. Biz ondan kömək istəyirik və nəstəğfiruhu. Ondan bağışlamağımızı istəyirik və nəstəhdihi. Ondan hidayət, doğru yol istəyirik. Və nəuzu billahi min şururi anfusina. əməllərimizin şərrindən Allaha sığınaraq və siyyəti amalinə pis günah xata olan əməllərimizdən Allaha sığınaraq İnnehu men yehdihillahu fələ mudillələ Həqiqətən də Allah kimə hidayət verərsə onu heç kim azdıra bilməz və men yudlil fələ hədiyələ və Allah subhanahu wa ta'ala kimi azdırarsa Ona heç kim hidayət verə bilməz. Və əşhədu ən la ilahə illallah. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadət olunan haqq ilah məbud yoxdur. Vəhdəhu la şərikə ləh. Onun heç bir şəriki yoxdur. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsulah. Və şahidlik edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və rəsuludur. Yə eyyuhəl-ləzīnə əmənuttaqullaha haqqa tuqatihi və lə təmutunna illə və əntum muslimun. Ey iman edənlər, Allahdan ona yaraşan bir şəkildə haqqı ilə qorxun və müsəlman olaraq ölün. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Ey insanlar sizi bir vahid bir tək bir nəfsdən yaradan Rəbbinizdən qorxun ondan zövcəsini yaradan və xalaqa minhə zavcəhə ondan zövcəsini yaradan və bəthə minhumə ricalan kəsiran və nisaa və hər ikisindən, həm Adəmdən, həm də Havvadan yer üzərinə çoxlu kişilər və qadınlar yayıb, yaradıb, yayıb, tör e, törədib, yayan Rəbbinizdən qorxun Vəttəqullahəl-ləzi təsəəlunə bihi vəl-ərxam və Allahdan qorxun, qohumluq əlaqələrinə riayət edin. İnnallahə kənə aleykum rəqibə Həqiqətən də Allah sizə nəzarət edir, sizə yaxındır. Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu ittaqullaha və qulu qavlan sədidə Ey iman edənlər, Allahdan qorxun və doğru söz danışın. Yuslih ləkum əmələkum, əməllərinizi düzəldin, islah edin və yaxfir ləkum zunubəkum, Günahlarınıza, xətalarınıza, səhvlərinizə görə bağışlanma istəyin Allahdan. Və mən yuti illəhə və rəsuləhu fəqad fəzə fəvzən azimə və kim Allaha və onun rəsuluna itaət edərsə, o böyük, əzəmətli bir xoşbəxtçiliyə çatar, böyük uğur qazanar. Böyük uğur qazanar. Əmmə bəd, Sonra bunu bilin ki, İnna əstəqəl hadisi kitabullah. Həqiqətən də ən sözlərin ən doğrusu, ən doğru söz Allahın kitabıdır. Və xeyrəl hadiyə hadiyə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hidayətin, doğru yolun ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur, hidayətidir. فإن şərəl umur muhtəsətəhə Həqiqətən də şər işlər o işlərdir ki, onlar ihdas olunub, yəni dində sonradan əlavə olunub dinə. Şər işlər o işlərdir ki, onlar dinə sonradan əlavə olunub və kullə muhtəsətin bidə və hər bir dinə sonradan əlavə olunan, ihdas olunan hər bir şey bidətdir və kullə bid'atin dalalə hər bir bid'at zəlalətdir və kullə zəlalətin finnər hər bir zəlalət də cəhənnəmdədir. Allah subhanahu wa ta'ala bizi cəhənnəm əzabından qorusun. Ya Rabbi şrahli sadri və yəssirli əmri vəhlul uqdətən min lisani yəfqə və qavli. Ya Rabbi Şrah li sadri, ya Rabbi qəlbimi aç. Və yəssir li əmri, işlərimi asanlaşdır. Səhlil uqdəti min lisəni və qavqavlə. Allahım dil, dilimdəki düyünü aç. Ya Rabbi aləmin, mənə gözəl nitq qabiliyyəti e bəxş elə. Allah subhanahu ta'alıdan özüm üçün gözəl ə, nitq qabiliyyəti, gözəl fəhim, gözəl danışıq qabiliyyəti sizin üçün də mənim haqqımda gözəl zən, hüsnü zən, həmçinin geniş, böyük anlayış, faydalı elm istəyirəm. Hörmətli müsəlman cəmaatımız, əziz xalqımız, gənclərimiz, müsəlman qardaşlarım və müsəlman bacılarım, biz artıq yeni-yeni başlayırıq İnşallah ki, həm özümüzün faydalanması üçün, həm də bizi eşidənlərin faydalanması üçün dərslər verməyə. Bizim bununla məqsədimiz Allah subhanahu taalanın razılığını qazanmaqdır. Həmçinin bunu unutmaq lazım deyil ki, hər bir bəşər övladı mütləq xəta edəndir və xəta edənlərin ən xeyirlisi də Allaha tövbə edəndir. Bizim də hər birimizin özümüzə uyğun müəyyən xətalarımız var. Böyük və kiçik günahlarımız var ki, biz bununla bu günahlarımızı yalnız Allah subhanətədən bağışlanmasını istəyirik. Hər birimiz. İnşallah ki, biz sizinlə keçən dərslərimizdə günahlar haqqında, həmçinin böyük və kiçik günahlar haqqında, kiçik ə, e, böyük günahların əlamətləri haqqında və kiçik günahların böyüməsi haqqında böyüməsi haqqında söhbətlər apardıq. Həmin söhbətin ardıdır bu söhbətimiz də. Və biz keçən söhbətlərimizdə qeyd etdik ki, Yəni hər bir kiçik günahdan da çəkinməliyik. Çünki hər bir kiçik günah bizi özündən daha böyük bir günaha aparır. Allah qorusun. Yəni bu təhlükədir. Və biz indi qeyd etmək istərdik ki, həmin söhbətimizin ardı olaraq günah işləyən insan əgər bu dünyada insanlar arasında müəyyən bir peşəyə, müəyyən bir ixtisasa müəyyən bir vəzifəyə yaxud da müəyyən bir hörmətə malikdirsə, sahibdirsə, onda onun günah işlətməsi böyük bir təhlükədir. Çünki Allah subhanahu və teala buyurur ki, Ey Peyğəmbərin zövcələri, sizdən kim açıq-aşkar bir həyasızlıq, bir xəta, bir günah edərsə, onun əzabı iki qat olar. Bu, Allah üçün çox asandır. Sizdən kim Allaha və Rəsuluna itaət edərsə və xeyirli iş görərsə, ona mükafatını iki qat verərik və ona cənnətdə bol ruzi hazırlanmışdır. Allah subhanahu wa ta'ala peyğəmbəri digər insanlardan üstün etmişdir. Allah Subhanahu taala digər insanlara vermədiyi dəyəri, mükafatı, xeyri, fəziləti peyğəmbərlərə və xüsusən son peyğəmbər Məhəmməd sallallahu vermişdir. Və Allah Subhanahu taala onun zövcələrinə ayələr nazil etmişdir. Bildirmişdir ki, ey peyğəmbər zövcələri, sizin etdiyiniz günahlar başqa müsəlman kişilərin zövcələrinin etdiyi günahlardan fərqlidir. Çünki Allah subhanət hala deyir ki, sizdən kim açıq-aşkar bir günah edərsə, onun əzabı iki qat olar. Digər insanlara münasibətdən, yəni digər insanlardan fərqli olaraq sizin əzabınız iki qat olar. Və sizlərdən kim bir yaxşılıq, bir salih əməl işlədərsə də, mükafatınız yenə iki qat olar. Demək, dünyəvi və axirət işlərində müəyyən vəzifəyə sahib insanların əməlləri ilə, yəni adi aşağı səviyyəli vəzifəsi olmayan insanların əməlləri arasında müəyyən, yəni fərqliliklər var. Yəni bunun da müəyyən nəticələri var. Yəni savab baxımından müəyyən nəticələri var. Günah işlənən zamanın bir də müqəddəs olması məsələsi var. Yəni günah işlənən yer, günah işlənən mühit müqəddəs olmalıdır. Bu nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi belə buyurur. Oruclu bir adam yalana və yalanla əməl etməyi tərk etməzsə, Allahın onun yeməsini, içməsini tərk etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni bir oruclu bir şəxs, oruclu bir müsəlman oruclu vaxtı, oruç tutduğu vaxt yalan söz danışarsa, yalan iş görərsə, yalanı tərk etməzsə, Allah subhanahu wa ta'alanın həmin insanın, həmin müsəlman bəndənin yeyib içməsini tərk etməsinə heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu hədisi Buxari oruç bəhsində qeyd etmişdir. Yalan danışmaq və yalanla əməl etmək hər bir vaxt haram olmaqla bərabər Bu haramlıq məhz mübarək, əzəmətli yerlərdə bu haramlıq artır. Yəni başqa aylarda olunan günahlar Ramazan ayında olunan günahlar arasında fərq var. Çünki başqa aylarda olan günahlara görə, yəni günahlar nə qədər ağır olsa, Ramazan ayında olan günahlar daha qat-qat ağırdır və yaxud da başqa aylarda olan ibadətlərin savabı nə qədər, fəziləti nə qədər çox olursa, Ramazan ayında olunan yaxşılıqların, ibadətlərin fəziləti daha çox olur. İbn Həzm bu barədə biraz e, yuxarı səviyyəli bir söz demişdi ki, oruçlu olduğunu bilərək qəsdən günah işləyən kimsə nin orucu pozular demiştir. Yani onun qənaətinə görə, İbn Həzmə görə, yəni oruclu olduğunu bilərək qəsdən günah işləyən kimsənin orucunun pozulduğunu deyir. Çünki e, İbn Həzm bu sözü ilə onu bildirmək istəyir ki, yəni əgər bir insan oruc tutubsa, onda o tutduğu oruca görə günahları tərk etməlidir. Xüsusən əgər o Ramazan ayındadırsa, ümumiyyətlə tərk etməlidir. Bir də günah işlənən yerin böyük, əzəmətli olması məsələsi var. Bu nə deməkdir? Allah Subhanahu taala bəzi yerləri seçmişdir. Bəzi məkanları seçmişdir. Oranı müqəddəs hesab etmişdir, mübarək hesab etmişdir. Bunlardan da biri Məkkədir. Allah Subhanahu taala Məkkə haqqında buyurur ki, kim orada zülmlə haqdan azmaq istəyərsə, ona üzücü bir əzab daddırarıq. Əl-Həc surəsi 25-ci ayə Alimlərdən bəziləri Məkkənin mübarək, haram bir yer olduğunu demişlər və burada işlənən günahların da daha və ağır və şiddətli olmasını xəbər vermişlər və bunun cəzasının da böyük olduğunu demişlər. Kafirlər də Məkkəyə hörmət göstərirdilər həmişə. Amma İslam gəldikdən sonra Məkkənin şərəfi, hörməti daha da artdı. Yəni həmişə əvvəllər də kafirlər Məkkəyə böyük hörmət göstərirdilər, lakin İslam dili gəldikdən sonra Məkkənin şərəfi, hörməti daha da artdı. Bundan başqa sahabələr deməli orada işlənən günahlar böyüklüyündən e, dolayı, yəni Məkkədə işlənən günahların böyüklüyündən ötürü Məkkədə qalmaqdan çəkinirdilər. Çünki Məkkə mübarək müqəddəs bir yerdir. Yəni böyük günahlar işlətməmək üçün orada qalmaqdan çəkinirdilər. Demək, əziz müsəlmanlar, bəzi məsələlər vardır ki, bunlar həmişə nəzərə alınmalıdır. Çünki bu məsələləri biz bəzən nəzərə almaq istəmirik. Yaxud e, elə məsələlər var ki, biz bu məsələlərdən yan keçirik, üstünü örtürük. Halbuki bu məsələ Allah Subhanahu Allah Subhanahu taalanın dərgahında böyük məsələlərdir. Sən elə günahlar var ki, biz Onu edirik. Lakin bu Allah qatında böyük günahlardır. Allah bizə rəhm etsin. Elə yerlər var ki, bu yerlərdə bu yerləri ciddi almaq lazım. Bu yerlərə hörmət göstərmək lazımdır. Lakin biz bunu etmirik bu yerlərdə. Belə məsələlər var ki, bu cür məsələlərdə biz ehtiyatlı olmalıyıq. Çünki siz təsəvvür edin ki, sahabələr Məkkənin mübarək bir yer olduğunu bildikləri halda orada oturmaqdan ehtiyat edirdilər ki, yəni birdən günah işlədərlər. Yəni bu da Məkkəyə yaraşmır ki, orada günah işlənsın. E, məsəl üçün məscid məscid mübarək yerlərdən biridir. Allah Subhanahu taala evləridir məscidlər. Biz məscidə getdiyimiz zaman məscidin də hörmətini saxlamalıyıq. Məscidin hörmətini saxlamalıyıq. Məsələn biz özümüz ibadət ediriksə, namaz qılırıqsa, onda biz qıldığımız namazın hörmətini saxlamalıyıq. Etdiyimiz ibadətlərin hörmətini saxlamalıyıq. Əgər biz Allah subhanahu taalanın kitabını oxuyuruqsa, bu kitabın hörmətini saxlamalıyıq. İzzətin, şərəfin böyük tutmalıyıq. Və s. və s. məsələlərə ciddi bir şəkildə riayət etməliyik. Allah subhanahu wa taala bizim kiçik və böyük bütün günahlarımızı bağışlasın, bizə rəhm eləsin, bizim bilmədiklərimizi bizə öyrətsin. Amin. Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.